E, gazti gripea dugu aipatuko orain, hainbat kasu atxemanak izan ziren jaskoa bendu undarrian, lehenik biarnoan, mainon notik eh, Euskal Herrian ere joen astean Frantziako Laborantza Ministeritzak e, sistematikoki hiltzea deliberatu du, berriz ere milaka egazti hilak izan dira, milioika ere, erraiten alginuke, gurekin dugu gaia urbiletik segitu duen Pampi Sente Mari LB sindikatuko kidea egun hona. Bai, egunon zuri ere. Bo, lehen galdera, Pampi nola joan da haste burua, e, gazti gehiago hila izan dea e, Ipar Euskal Herrian? Bon, e, ez, azkenak joan den hastean hila dira bez uh, loizune <clears throat> Gerostik uh, ez da beste kasu behirik, eta hemen ez da hiltze masiborik ere prefeturarekin kontaktua gira, eta prefeturak erretzen dugu eskolegien ez da, beste, ez da uh, preventiborik izanen, uh, sistematikoak bestetan, landesetan, eta biar noan da dituzten bezala, hemen eh, ez dute egingo, mementuan. Zendako, hemen ez eta han bai, hola gaiteko? Ba, hemen, hemen, ono xantza dugu, hor, amiku aldean eta bidesun eta horietan, eta siberoko parte hartien bazen, ahate azle, ono, eh, andan abat, nan horietan uh, edo deia hil dituzte uh, edo pasatia da eritasuna eta hor luitzuna bezala bai uh, lau etxalde bazien galkatzeko gelak sala uh, baziren uh, mila bat ateekin horiek uh, alta bagnean zirenak eta denak ma, ba, horiek eritasuna okan dute eta hil dituzte Hmm. Bakarrik galditzen da uh, ari aiden bat, ba, etxalde bat, eh, autarzikoak, han e, lehen egunetik eta hilak etxena txikitzen dituztenak, uh, horiek ez dira editu, eta ez dira mementoan ez dira hidak, horien dako badugu beldur bat honu, uh, ez dira heldu, eta beste, bestetan best, ez da, ez da hemen, uh, gutxi aski, eta aldiz, hor bihar nuen talandezetan, eta badira metatuikoa, milaka arte bada, herrika, eta, eta herri batetik bestar, eta eta hori, hori hutsa hundia indute duela zometu urte planifikatu dutelaiko la zonalde batian industriala, in, industrializatzen ahaltzela, dira, xaloz eta eskualde hori adibidez landesetan, famatia zen, beti ahate galkatzia eta ahate gizenat haniten zen, baina molde tradizionalean, ez eh, milaka ahate metatuz, eta hor bere eh, fama ona bazien, eta guai aldiz, Maleuski bilakatia da, e, argunt e, pundu iluna, eta soara ate bada, eta eritasuna hor sartzen delarik, ez apartatzen da. Eta guai e, erabakiute, be, sistematikoki, ate guziak iltzea eskualde horretan, ez, buru, zine zentzuka bekeria gutxalakoa. E, Hamilaka bat ezartzen urtete, ono be, aurten ere berriz, badazkite gauza horiek, e, lo konsta edo, ina da, badakigu zenako ez da maksatzen. Hala ere tematzen dira, eskualde beretan, han baitituzte beren bastimenduak, denak, urte guziez ono metak metak, dituzte ahatiak, ez dute deuzek kamiatzen beren praktiketan, ahateak mugitzen ditute bate, etxalde batetik besterat, ez dute deuzek kamiatzen, eta gero estoratzen dira urte usiet problema berdina entzinean gira, eta eh, azken urte horretan laborariak gehiago ateraz ez dute gehiago beren lan ateratzen eh, bizitzeko dirua, endemnizazionetaik. Hai dira ahate galkatzen hainitzak eta hasten deurezen dako. Badakite gero hilen dituztela. Mm, eh, Hora da, bai. negia egin bezain zite, badakigu gripa dela, egazti gripa jinen dela, eta eritasun horrek zanen dugula parian pentsatzen duzte beti jukutria berriak. Erreiten, jonen urtean da inzineko eta erretzen zaguten, e, behar dituzie, ziren etxaleta mehauzi laboratorio batzutan ezela sartu. Behauzi ezaz batzutan pasatu. Eh, ziren kabalak e, e, ba, baskatuta edo berri zazortari behauzi ateatu. DDPP-koek edo administrazioneak ezten nagute, behar zinuk eta duxatu ere behar ba. Ziren ahateteitik eta atzikin duxatu, aldatu, eta gero beste nahape juiteko urtaratiak gira. Eta holako, holako praktikekin uste urte salbatzia, eta ez, hori eginik ere, aurten espeitze aski izan, hori horrekin ere eritasuna bildu da denetan, joan den urtean, milak, milioika, zuk agandu zara, milioika hati hil izan dira, aurten pentsatu dute besti joko bat. Aurten ez, behaz xoriek e, egaztia, egaztia gripea dute, urtsuek edo e, migrazaile dute. Bez, beharko dituz izien ate edo eta oiluak barnean atxiki, argon barnean atxiki. Eta guk gaiten ez da posible hori, eh, hori itia guk, eh, bai, guk nahi dugu gure kabalak untsa hazi, kanpoan ikusi dituko beti, gure lan beti da nikola eginda, oiluak atiak sano izaiteko behar dute kanpoan bizi, ez dira barnean sakatzen al, ez, behar dituzien barnean ez zari, beste ez legearen kontra joan entzirezte Eta bon, guk erran dugu, eh? ez ginen dira, ez ginen dira barnean zarriko, etiko ki, laborari ez dela ez gori ongiz, kabalak, ongi izatea, bak, lebienez animal bizikea ipatzen da, horren izenian eta gu aukere hori nahi dugulako, ez, horren izenia ez dugu ezartzen ala, eh, kabala barnean metatuik, ez da posible, eta ere, bala, etika ere, guk nure eh, gure moskinak saltzen ditugu gure eh, bezeroek, klienter, hemengo jender, eta ez dugu erraiten ehal kanpoan hasi direla, eta berren moran, ahont, barnean tinkatuik, barima dira, Ta, eh, hori, hori ez dugu onartzen, albaz, hiru agazain hori ingatik, ez, ez dugu onartu. Eta aurten ere, maleuski, e, bez, be, industrialek dituzte, beren e, kabala barnean, baina jala ere, barnean izanik ere, lapartatu da, gripa jinda, eta etxalde, etxalde, pasatu da. Ordean, er, berdin mozten zitut, baina Pampi Zentemari, ordean uh, eh, eritasuna beti hor, milioika uh, ahate erailtzen, uh, eh, baina beti behar dira azkinan furnitu ere pentsatzen dut badela olako sistema bat, uh, kontsumo industriala hor da, eta ala ere furnitu beharra, ordean uh, nun ikusten duzu zinezko aterabidea hor... Uh, aterabidea, Deia behar da sistema galdatu. E, Berkizu, edozoin, sistemetan, e, bostasei urtez, e, beti e, zerbait aldatu ikere, zure lanian edo, zuk, e, nor nahi e, bere lanian, egiten duzu, e, analiza bat, egiten duzu, zure hutsak, zaitzetan hutsiten bari ma e, urte usen deritasuna aldu da, zertan hutsiten dugu, zer, zer da problema hemen, zenako ez da marxatzen. Eta hor, denak ikusten dugu zer den, Eh, soera ahate ezagi sahidila berlekian metatuik bastimendietan soera hemen eh, datu dela hate nomria zuduest eh, oroko juntan hori denak ados dira hori egiteko eta bez hori hori onartuta zenako ez da zenako eh, beste erabakia ez dira hartzen, eta bez, eh, eh, hartu beharko den erabakia da, sistema industrial hori, ahate, ahate askuntzaren industrializazioneko hori, prozesu hori, berdara gelditu, eta berri jimea da, lehenko, edo, zentzu onkotxe hartu, e, laborariak normalki ere erabakitzaile batzu hor kooperatibat horietan, beharkute berri zentzu ekin erran, bon, behar ditugu danzitate hori tipitu, beharko ditugu ahaten mugimendu hori gelditu, eta hor dian, e, ez dut erraiten behar dela dena gelditu, eta dena behar dutela hasi e, gu bezala zuzenki saltzen ta, baina hatik segmentazione hori, e, eman e, hor, mitik, e, loitzuneko galkatze gela batetik heldu, ahatek heldu dira, urunagotik heldu dira. Eh, landes berdin landesetaik edo hor bazen batzu siberutik, una, beste azu biziki hori berdira mugatu, argun mugatu, behar herri, beri, herri bat dian, berian batek eh, eh, itia gal, galkatzeko gabe horiek itia, eta gero e, bos kilometra barne edo galkatzia eta behar ba hola posibiliteik behar ba, baina departamentu guzia e, treeskatzia kamion batek ahatekin, eta e, eritasun denboran, eta hori horretu e, gero e, bajeatzen eritasuna, eta sistema hori, hor, e, garaioen sistema hori, transporten garaio hori, sistema hori behar da gelditu, hori gelditzen da eta e, danzitate hori kamiatzen badira, E, posible da, gripari eh, griparik gabe izaitia, ondoko urtetan, eta berriz beharko dugu. Pampi zentu barri, zen itzen zor, badela ala ere, eh, aneke bat, e, kesu bat ere, bintzat ala sen itzen dugu, eta prentzorriko bat ere inenduzi haste deitzeko, ondoko ibiako itziana. Ba, ba or, simple, fite badira hiru aktore, ormai baten ingurian. Labur, eh, Pampi? Bai, zifo, industrialak, industriela direnak, estadoa eta gu, e, eh, otaksikoak eta laguantza iraunko batzen ari Eta gu, hori horrezkatzen ditugu, ölbek, sindikatak. Estadoa erdian da, gu galditzen dugu arbitro lan bat indezan. La arbitro lan hori egiteko, komentzitzeko, gu behar dugu lagderia, behar dugu eh, errespetua irabazi estadoaren partetik. Eta hartako galditzen dugu zinez jender, e, eh, e, erautetxi politikoer, e, jendiari, klianter, ditia ostiralean, heluden irarumatean, iakoitzian, behaz, donapoloko merkatu estalirat, bionetan gure sustengatzerat. Egaiteko askira eokeria hori geldi dezagun, eta gure kabala ez dezazten urte usiz, hola lanjerian ezak, gure etxaldea lanjerian ezak. Otoi zatuzte, iakuitxian, donapoloerat gure eulberen sustengatzerat. Bon, eta berriz aipatuko dugun itzordua eta erran bezala beti eh, mobilizatzeko presta gertu delarik ELB eh, hiltze uh, arriskoa zelarik uh, egaztiekiko. Ba, Pampi Zentemari, mileskar gurekin egoniko izuntana? Mileskar zuei.